pri la coro de atletoi de alta intensezzo. Regula practicado de corp exerzoi protectas la sanon de la coro, vasculoi, cae plilongigas la vivon. Tamen medicinistoi lasta tempe discutas pri la rilato inter long daura practicado de alt resistai corp exerzoi cae la risco de coronaria malsano. Ioi studoi montris che coronariae arteriosclerosae placoe estas pli multe nombrae en la coro de intense trinitae atletoi, compare con sanae ne atletoi. Cion pensi pritiu shaina paradoxo? Se tiai atletoi havas pli da placoi en siai corei arterioi, kiel clarigi ilian coran cae pulman capablon, cae la mal pli ofta in de cor mal sanoi, in la medicina literaturo abunde montris. Ciu tiu intensa sportumado, dum la tuta vivo, effective representas croman protecton alla sano de la coro? Por respondi al tiui demandoi, usonei esploristoi plenumis amplexan statistican esploron, cae comparis tri grupoin de homoi en la mesuma agio de quindec quin iaroi. Atletoi de alt grada resisto dum la tuta vivo, atletoi de resisto quiui comensis sian sportan practicadon post la trideca agio iaro, sanai ne atletoi. Oni analisis la oftetson de coronariai placoi, ciu calciumitai, ciu ne calciumitai, ciu mixai, per tomografio. Contra la teoriai attendoi, la coroi de la homoi en la unua gruppo en havis pli multain placoin ol la ceterai. La esploristo concludis che la practicado de intensa e corpo exerzoi la longe de la vivo ne transdonis al donan protecton contra o coronaria arterioscleroso, compare con viv stilo activa cae sana. Male tiui superatletoi eble trovigas sub ec pli granda risco. Compreneble tia aspetsa in studo en oni devas rigardi con reservo. La statisticae calculoi povas ricevi influoin de aliai neconsideritai factoroi. Citiu studo inclusivis nur blanc rasa in viroin, plei ofte biciclistoin, sen considero al clinicae eventoi. Crome, malgrau la trovitae differenzoi, la quanto da coronariae placoi estis malgranda en la tri pristuditae gruppoi. Oni devas pli profundigi tion esploron. Iel ein oni povus supposi che ancao relate al corp exercoi, moderetso estas recomendinda. Dum viva conservado de alt resista sportumado eble signifas submetigion al constanta alta grado de stresso. Por bona sano, eble estas preferinda activa vivo con regulae sed moderae corp exerzoi, sen il cerpigio. Ni attendu la proxima esploroin.